บุ๊กทูเจ็ดสิบสอง bảy mươi hai bảy mươi hai ต้อง bắt buộc cái gì đó bắt buộc cái gì đó ต้อง phải ฝ่ายผมต้องส่งจดหมาย tôi phải gửi lá thư tôi phải gửi lá thư ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม tôi phải trả tiền khách sạn tôi phải trả tiền khách sạn คุณต้องตื่นแต่เช้า bạn phải thức dậy sớm bạn phải thức dậy sớm คุณต้องทำงานมาก bạn phải làm việc nhiều bạn phải làm việc nhiều คุณต้องตรงเวลา bạn phải đến đúng giờ bạn phải đến đúng giờ เขาต้องเติมน้ำมัน anh ấy phải đổ xăng anh ấy phải đổ xăng เขาต้องซ่อมรถ anh ấy phải sửa xe anh ấy phải sửa xe เขาต้องล้างรถ anh ấy phải rửa xe anh ấy phải rửa xe เขาต้องซื้อของ chị ấy phải mua đồ chị ấy phải mua đồ เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ chị ấy phải lau chùi nhà cửa chị ấy phải lau chùi nhà cửa เธอต้องซักเสื้อผ้า chị ấy phải giặt quần áo chị ấy phải giặt quần áo เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ chúng tôi phải đến trường học ngay chúng tôi phải đến trường học ngay เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ chúng tôi phải đi làm ngay chúng tôi phải đi làm ngay เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ chúng ta phải đi bác sĩ ngay chúng ta phải đi bác sĩ ngay พวกคุณต้องรอรถเมล์ các bạn phải chờ xe buýt các bạn phải chờ xe buýt พวกคุณต้องรอรถไฟ các bạn phải chờ tàu hỏa các bạn phải chờ tàu hỏa พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ các bạn phải chờ taxi các bạn phải chờ taxi